Atça bolmaz. Haryň işi hardyr dostlar. Müň magtasaň atça bolmaz. Bet asyla emel ýetse, biliň asyl zatça bolmaz. Pany dünýäge ynanmaň. Altyn-kümüşe guwanmaň. Giýewlere köňül bermäň, bir dogan zürýatça bolmaz. Köp ýollaryny görse gözüň, her magnydan bilseň özüň, bir nadana aýdan sözüň, ösüp giden batça bolmaz. Başyň ýassyga ýetende, sabyr-karar bolmaz sende, güýjüň-kuwwatyň gidende, ogul-gyzyň ýatça bolmaz. Magtymguly, ajap çaglar, Kimse güler, kimse aglar, Dürli miwe beren baglar, Sawular, jennetçe bolmaz.